Müminim diyen insan hiç namazdan kaçar mı? Görmüşken bunca ihsan küfre kapı açar mı? La ilahe illallah, la ilahe illallah Terki taat eyle Yalan gıybet söyleyen Şeytanı dost belleyen iman ile göçer mi? La ilahe illallah La ilahe illallah İkrarında durmayan Nefse dizgin vurmayan Hak Resul'e uymayan hiç Kevser'den içer mi? La ilahe illallah, la ilahe illallah Namazı kılmadan, hak rızasın bulmadan Kamil mümin olmadan Mevla rahmet saçar mı? La ilahe illallah La ilahe illallah İmanı tac edenler Zikri minhac edenler Her gün mirac edenler Ayar ile uçar mı? La ilahe illallah La ilahe illallah Aşık arif olanla Kıl namazı izanla Mahrum kalan irfanla Hayrı şerri seçer mi? La ilahe illallah La ilahe illallah